wao basi wapewe dia watu wake na akombolewe mtumwa muumini na asiyepata basi afunge miezi miwili mfululizo huwa ni toba kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikma. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima.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 Mungu anazo habari za mnayo mnayoyatenda. La yastawi alqa'idun min almu'minin ghayru uli ad-darari walmujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما hawawisawa waumini wanaokaa tu wala hawana dharura na wale wanaopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa amali yao na nafsi zao Mwenyezi Mungu amewatukuza cheo wale wanaopigana kwa mali yao na nafsi zao kuliko wale wanaokaa tu ingawa Mwenyezi Mungu amewaahidi wote mashukio mema, lakini Mwenyezi Mungu amewafadhili wanaopigana kwa ujira mkubwa kuliko wanaokatu. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurar rahima. Ni vyeo hivyo vinavyotoka kwake na maghfira na rehma. Na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na mwenye kurehemu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kuwagawa wanafiki namna hii ni kwa ajili ya kutoka shakani, ili muumini asimue muumini mwenziwe kwa kumdhania kuwa ni mnafiki. na haijuzu kumuua muumini ila kwa kukosea, bila ya kukusudia. Na katika hali ya kumuua muumini kwa kukosea akiwa naishi chini ya utawala wa dola ya Kiislamu, basi atatoa muuaji dia, kuwapo waliofiwa huwanifidia kwa mtu waliyemkosa. Na tena amkomboe mtumwa aliyemuumini iwe ni kuwafidia umma wa Kiislamu kwa walichokosa. Kwani kumkomboa muumini ni kama kumhuisha mtu kwa kumpatia uhuru. Inakuwa kwa kukomboa shingo ya muumini ni kuulipa umma wa Kiislamu kwa walichokosa. Ikiwa aliyeuliwa yumo katika watu ambao wana mapatano ya amani na Waislamu, basi yapasa kumpa uhuru mtumwa na kuwalipa watu wa maitidia. Kwani inakuwa hawaichukui hiyo dia kwa kuwaudhi Waislamu kwa sababu ya mapatano yao. Na ikiwa mwenye kuua bila kukusudia hakupata mtumwa muumini wa kumkomboa, basi afunge miezi miwili mfululizo, asile mchana hata siku moja. Hayo yawe ni kuitengeza nafsi na kujizoesha kuwa na hadhari zaidi. Na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka anazijua sana nafsi za watu na nia zao. Naye ni mwenye hikma, anajua kuzipanga adhabu zake. Kuulipa kwa kuwa utumwa ni amana ya mtu. Na kumkomboa mtumwa ni kumhuisha mtu. Akiuliwa muumini kwa kukosea na mwenye kuua akakomboa shingo ya muumini basi huyo amehuisha na kulipa umma. Hakika mwenye kumua muumini kwa mauaji ya kukusudia ndiyo ndivyo mauaji hayo jaza yake inayolingana na uhalifu huo ni kuingizwa motoni milele na kukadhibikiwa na Mwenyezi Mungu na afukuzwe kutokana na rehema yake. Na Mwenyezi Mungu amemtengezea akhira adhabu kubwa kwani kitendo hicho ndicho uhalifu mkubwa kabisa katika dunia. Kutahadhari msije mkamua muumini ni wajibu katika wakati wa kwenda vitani. Mkisafiri kwa ajili ya jihadi ya njia ya Mwenyezi Mungu, jijuvieni hakika ya hao mnaopigana nao kabla ya kupambana. Je hao wamesilimu au bado ni washirikina? Wala msimwambie anayekutoleni salamu kuwa ni ishara ya amani. Wewe si muumini kwa kuwa mnataka kumnyang'anya mali yake na kondo wake. Basi pokeeni salamu yake. Kwani kwa Mwenyezi Mungu amekuahidini kupata ngawira nyingi nyinginezo. Na nyinyi enyi waumini mlikuwa hivyo hivyo katika ukafiri kabla ya hayo na Mwenyezi Mungu amekuhidini basi hakikisheni mambo ya hao mnaowakuta. Na Mwenyezi Mungu anajua barabara na hapana chochote kinachofichikana kwake. Na yeye hakika ni mwenye kuhisabu kwa mujibu wa ujuzi wake. Na hakika jihadi pamoja na kuchukua hadhari inayotakikana ina fadhila kubwa sana. Basi hawawi sawa wanaokaa majumbani mwao wasende kupigana jihadi na wale mujahidina wanaopigana kwa mali yao na nafsi zao. Kwani Mwenyezi Mungu amewanyanyua wale mujahidina daraja cheo cha juu kuwashinda wale wanaokaa nyuma. Ila ikiwa wale wanaokaa nyuma wana udhuru unawazuia kutoka kwenda vitani. Hapo inakuwa udhuru wao unawatoa lawamani juu ya kuwa wanaopigana wana fadhila na cheo mahsusi. Mwenyezi Mungu amewaahidi makundi yote mawili mashukio mema na matokeo mazuri. Na cheo hichi walichohusishwa nacho hao wanaopigana jihadi ni cheo kikubwa cha juu. Hata imekuwa ni kama cheo cha kutofautisha sana baina yao na wengineo. Na kwa ajili ya cheo hichi watapata maghfira makubwa na rehema kunjufu.